บาลีวยากรณ์นี้แบ่งเป็นสี่ภาคก่อนคือ อาการวิธีวาจิวิพังวากายสัมพันธ์ชังตานัสนา อักขรวิธีว่าด้วยอักษรจัดเป็นสองคือสัมมัญญาพิธานแสดงชื่ออักษรที่เป็นสราและพยัญชนะพร้อมคำทางก่อนต้นเตต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกัน ว่าจีวิพังแบ่งคำพูดออกเป็นหกส่วน คือนามอัจฉยะสามสัมมาตติอากายา ดกิจว่ากายสัมพันธ์ว่าด้วยการรวงและปะพานผูกคำพูนไว้หนว่าชีวิปางให้เขาเป็นประโยชน์กันเดียวกันชันทางลักษณะแสดงวิธีแต่งชาญคือคาถาที่เป็นวันนาพืชและมาตาพืชนนำนำสับนานแบ่งเป็นสามคือนำนำหนึ่งคุณนำหนึ่งสัพพานามหนึ่งนามที่เป็นชื ื่อของควรสัตว์ที่สิ่งของเป็นนามนามนามนามนี้แบ่งออกเป็นสองคือ สาธารณานามหนึ่ง อาสาธารณานามหนึ่ง นามที่ตัวไปแก่คนสัตว์ที่อื่นได้เหมือนคำว่ามนุษย์ ราชาโนสติราชานาการังเมืองเป็นต้นเป็นสาธารณะนามนาที่ไม่ตัวไปแก่สิ่งอื่นเหมือนคำว่าสีขาวุภูมานชื่อที ขาวเอราวันโนอาชังเชื่อเอราวันสวัสดีเมืองเชื่อสวัสดีเป็นต้นเป็นอาสาธารณนามนามที่แสดงลักษณะของนามนามสำหรับมาให้รู้ว่านามนามนั้นดีหรือชั่วเป็นต้นเป็นคุณนามเหมือนคำว่าปัญญาวามีปัญญาปุริโสปุ ถือเอาความตามภาษาของเราว่า บุรุษมีปัญญาปุริโตเป็นนามนามปัญญาวาเป็นคุณนาม คุณนามนี้แบ่งเป็นสามชั้นคือปกติหนึ่งวิเศษหนึ่งอาติวิเศษหนึ่งคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วเป็นปกติเหมือนคำว่าบัณฑิตโตเป็นบัณฑิตปาโปเป็นบาปชื่อปกติคุณนามที่ แสดงความดีหรือชั่วมากหรือน้อยกว่าปกติเมื่อคำว่าบัณฑิตาตาโรเป็นบัณฑิตกว่าปาปาตาโรเป็นบาปกว่าเชื่อวิเศษคุณนามที่แสดงความดีหรือชั่วมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเมื่อคำว่าบัณฑิตาตาโมเป็นบัณฑิตที่สุด ปาปาตาโมเป็นบาทที่ส่วนชื่ออาติวิเศษวิเศษนานใจตาระอิยาปัจจัยในสัตเทต่อปกติบางใจอุปสรรอาติยิงนำหน้าบางอาติวิเศษใจตามาอิสาปัจจัยในสัตเทต่อปกติบางใจอุ และนิบานคืออาติวิยาเกิดเปรียบนำนาบางสัพพานามเป็นชื่อสำหรับใช้แทนนำนา ที่ออกชื่อมาแล้วเพื่อจะไม่ให้ซ้ำซ้ำซากซากซึ่งไม่พรอมหมูนามทั้งสามนั้น ต้องประกอบด้วยลิงวัจนาวิพันลิงนามศัพท์ในบาลีภาษานั้น ท่านแบ่งเป็นลิงสามคือปุงลิงเพศชายหนึ่งอิทธิลิงเพศหญิงหนึ่ง นึ่งนาปงสกาลิง มีชายเป็นชายมีชายเป็นหญิงหนึ่งนามนามเป็นลิงคือจะเป็นปุงลิงอิทธิลิงหรือนาปุงสกาลิง ก็อย่างเดียวบ้างเป็นสองลิงสัพพันเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นได้ทั้งสองลิง หรือมูลสัพเป็นอันเดียวเปลี่ยนแต่สาระที่ส่วนให้แปลกกันก็เป็นเครื่องหมายให้ต่างลิงกันบ้างคุณนามและ และสัพพานามเป็นได้ทั้งสามลิงลิงนั้นจะเป็นสองคือจะตามสมมติของภาษาบางจะตามกำเนิดบางที่จะตามสมมตินั้นเหมือนหนึ่งกำเนิดสตรี สมมติให้เป็นปุงลิง และของที่ไม่มีวิญญาณ สมมติให้เป็นปุงลิง และอิทธิลิง เหมือนคำว่าอารมีสมมติให้เป็นปุงลิง ปะเทโตประเทศสมมุติในเป็นปุงลิงภูมิแผ่นดินสมมุติในเป็นดิที่ลิง ที่จะตามกำเนิดนานเหมือนภูริโตชายเป็นปุงลิง อิทธิยิงเป็นอิทธิลิงเป็นต้นต่อไปนี้จะแสดงอุทาหรณ์สัตว์ที่เป็นลิงเดียวสองลิงสามลิงก็เป็นตัวอย่างนำนามเป็นลิงเดียวปุงลิงคำแปลอามาโรเทวดาอาทิโจพระอาทิตย์อินโตพระอิน อิโตคนเป็นใหญ่อุตาทิทาเลรันโดตนละหุงโกโกห่วงนานกันโนโหจันโทพระจันตารุต้นไม้ปะปะโตูเข้ายาโมพระโยมอิทิลิงคำแปลอัจฉรานังอักษรอาปาราชมีอิ ริทิสางอนไทยอุรุดาวเอติกาสารเนียโอชาโอชากาติสาเอลจามัวเตนาตา ยวเป็น้องลิงปุงลิงนาปุงสกลิงคำแปลอาการโลอาการังซ้อนอาการโลอาการังเรือนตัวตัวหัวตัวเรือดัวเทวตัวเทวสังวันมา เป็นอย่างเดียวเปลี่ยนแต่สาระที่ส่วนเป็นสองลิงปุงลิงอิทธิลิง อรหันอรหันอรหันติพระอรหันอาชีวโกอาชีวิกานาบุญใจยิ่งอุปาสโคอุปาสิกาอุบาสกอุปาสิกากุมารโกุมาริกุมาริกาเด็กชายยิ่งกติโยกติยานิกติยากาสา โอโนคาวิโพโจโรโจริจนยัตโกยติกายันตรุโนตรุณีชายหนุ่มยิงสาวเทโรเทเรปะเทราปะเทเรตาระโกตาริกาเด็กชายเด็กยิงเทโวเทวีพระเจ้าแผ่นดินพระราชเทวีนาโรนาริ คนชายิงปริภาชาโกปริภาชิกานักบวชชายิงภิกษุภิกษุนีภิกษุภิกษุณีภาวังโพติผู้เจริญมนุสโสมนุเสมนุชายิงยาโคยากินียาพยาตินีโยวายุวติชายหนุ่มยิงสาวราชา ราชินีพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีสาคาสาเพื่อชายหญิงหาทถิหาทถินิช่างผาช่างบางคุณนามเป็นสามเลงปุงเลงอิเทเลงนาปุงสกาเลงกำแปลกรรมการโรกรรมการิ กรรมการังกรรมการงานคุณวาคุณวาติคุณวังมีคุณจันโดจันดาจันดังดูรายเจตัวเจตาเจตังเจริญที่ส่วนตาโลตานาตานังตันติโรธิรา ทิรังมันตะโกตังกาตะกังกยันธรรมิโกธรรมิกาธรรมิกังตั้งในธรรมนาโทนาตานาทังทีพึงปาโปปาปาปาปังบาโปกิโปกินิโปกิมีโปกามาติมามาติมาติมาติมังมีความคิดลาบีลา พิณีลาภิมีลาสัตโตสันทาสัตทังมิสัตาวจนะกัมโ ในบาลีภาษาจะเป็นวาจานาสองคือ เอกวาจานังคำพูดสำหรับออกชื่อของสิ่งเดียวหนึ่งพหูวาจานังคำพูดสำหรับออกชื่อของมากกว่าสิ่งเดียว คือตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปหนึ่งวาจานาทั้งสองนี้มีเครื่องหมายให้แปลกันที่ใจสามเมื่อคำว่าปุริโสใจคนเดียว เป็นเอกวาจานาปุริสาใจไร้ คนเป็นพระหูวัจนาวิปานคำพูดที่ท่านจัดเป็นลิง และวัจนาดังนี้นานต้องอาศัยวิปานช่วยอุปทานเหมือนภาษาของเรา ซึ่งนักปราชญ์บัญญัติเรียกว่า อายตานิบาตเหมือนคำว่า ซึ่งด้วยแก่จากของในเป็นต้นต้องใจวิปานกำลังสามงบอกให้รู้เนื้อความเหล่านี้ทั้งสป้นวิปานานมีสิบสี่ตัวเ แบ่งเป็นเอกวัจนะเจนพาหุวัจนะเจนดังนี้เอกวัจนะพาหุวัจนะปัตถมาที่หนึ่งสิโยตุติยาที่สองอัมโยตติยาที่สามนาหิจตุทิที่สี่ สนังปัญจมีที่ห้าสมาหิจติที่หกสนังสัตมีที่เจนสามิงสุอา ปนาสิโยปัสมาวิปติตนนันแบ่งเป็นสองเป็นลิงคาตหรือกตาที่เป็นตัวประธานอย่างหนึ่ง เป็นอาลาปานังคำสำหรับเราเรียกอย่างหนึ่งอายตานิบานอายตานิบานแปลว่าคำเจือนให้จิตการใช้เป็นคำแปลประจำหมวดวิพัสสังเจตดังนี้ เอกวัจนะพหูวัจนะ ตึงเขาทั้งหลายปัสมาที่หนึ่งอันว่าสุติยาที่สองซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาจะพอตติยาที่สามด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทางจะสุที่ที่สี่แก่เพื่อต่อปัญจะมีที่ห้าแต่จากว่าเหตุจัดที่ที่หงแห่งของเมื่อสัตตมีที่เจนในใกล้ที่กรันเมื่อในเพราะเนื้อบนหน้าอาลาปานา แนดูก่อน าแต่วิธีแจกนามนามการานสาราที่สุดแห่งสัเรียกว่าการานในปุงลิงมีการานห้าคืออาอีอูอูในอิทธิลิงมีการานห้าคืออาอีอูอูในนาปุงสกลิง มีการันสร้างคืออาอิอุนามที่ยังมีได้ประกอบด้วยวิปัสเรียกว่าสามส่วนนามที่ประกอบด้วยวิปัสแล้วเรียกว่าบรแบบแจกการันในลิงทั้งสามแจกปุงลิงอาการันในปุงลิงแจกอย่างปุริสาบุรุษดังนี้ สปุริสาปุริสัง ปุริเสปุริเสนาปุริเสหิยปุริเสปีปุริสัสาปุริสายาปุริสัสัง ปุริสานัง ปุริสัสมา ปุริสัมมาปุริสาปุริเสหิ ปุริเสปีปุริสัสาปุริสานัง ปุริสัสมิงปุริสัมมิปุริเสปุริเสสุ ปุริสาปุริสาสัตที่เป็นนักรานเช่นนี้ แจกเหมือนปุริสาอาจริยาอาจารย์ กุมาราเดงคติยากาสานกานามัวโจราโจชานามหราสมชานาจนตุราคามาเตนาคามวยตุตาโซนคาชาสมนาราโกนภาวะกาไฟปาลิกาแก้วผาเหลือง ภากานกยาง ภาวะโคมมนสามโน นยักษ์ยากรุกะต้นไม้โลกาโลกวานาราลิงสหายาเพื่อนอาธามือยิการันในปุงลิงแจกยามูนีปูรูดังนี้มูนีมูนโยมูนีมูนิงมูนโยมูนีมูนินามูนิมูนิเพมูนิสามูนิโนมูนินางมูนิสมามูนิมามูนิหิมูนิเพมูนิสามูนิโนมูนินางมูนิสมิงมูนิมีมูนิโส มูนีมุนโยมูนีสัพที่เป็นดิกรันเช่นนี้แจกเหมือนมูนีอาคีไปอริกาสึงอาหิงูตปฏิจังไมนาทิกุมตาปฏิเจ้าปวนวิธีวิธีวิหิข้าปลึกสมาธิสมาธิอิการันในปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีเศรษฐีดังนี้เศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีนางเศรษฐีโนเศรษฐีเศรษฐีนาเศรษฐีเศรษฐีเพเศรษฐีตาเ रि समा तरि मा तरि तरिवे เศรษฐีตาเศรษฐีโนเศรษฐีนางเศรษฐีสมิงเศรษฐีมีเศรษฐีโสเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีสาี่เป็นนิกรันเช่นนี้แจกเมื่อเศรษฐีการีช่างัาปาสีคนมีตาบาทันตีคนมีไม้ตาบานีคนช่างพูนโพกีคนมีโพกามันตีคนมีความคิดเมธาวีคนมีปัญญาสีขีนกยุงสุกุ อาทิชังโอการันในปุงเลิงแจกอย่างคารุครูดังนี้คารุคารวคารุคารุงคารวคารุคารุณาคารุอิคารุเปคารุสาคารุโนคารุนังคารุสมาคารุมาคารุอิคารุเปคารุสาคารุโนคารุนังคารุสมิคารุมิคารุสุ คารุคารเวคาระวอาสาที่เป็นดุราเช่นนี้ แจกเหมือนคารุเกตุทงเจตุกระเกินประตูสะพงเลี้ยงประตูกวกปะปูสะปะแมวพี่กูพี่กูเรปยกูขาศึกสัตุสัตุเตตุสาปานเอตุเย โอการานในปุงเลงแจกอย่างวินยูผู้รู้วิเศษดังนี้วินยูวินยูโนวินยูวินยุงวินยูโนวินยูวินยูนาวินยูหีวินยูพีวินยูสาวินยูโนวินยูนาม วินยูสมาวินยูห้าวินยูหีวินยูพีวินยูสาวินยูโนวินยูนาม วิญญาสมิงวิญญาหีวิญญาสูวิญญาวิญญาโนวิญญาสัตที่เป็นอุกรันเช่นนี้แตกเมื่อวิญญาอาภิภูพระภูเป็นเยงกาตันโยผู้รู้ปการที่คนอื่นทำแล้วปารากผู้ถึงฟัง เวทากผู้ถึงเวทสายังภูพระภูเป็นเองแจกยิทธิลิงอาการันในยิทธิลิงแจกอย่างกัญญาณสน้อยดังนี้กัญญาเป็นโยกัญญากัญญา कलयो कन्या कलया कलहि कलपि कलया कलनाम् कलया कलहि कदपि कलया कलनाम् กัญญาปัญญังกัญสุกัญเยกัญโยกัญญาสัพที่เป็นอาการเช่นนี้แจกเหมือนกัญญาอาจารานังอักษรอาปารัสมีอิกานิกายิแม่มดอีสางอนไทยอุกาโคเพลิงอุกาเลนเดสิกาสารเนียโตชาโอชาสัจชารักแรคาตาตา ติกาเลมเจตนาเจตนาจุริกากรีนชาปาชาปาตาราดาสวิกาทุงธาริกาเดนจิงโตลาจิงชาตาราตานามนารารัตมีปัญญาปัญญาภาแกนภาสาภาามา ลาสาลาสีลาสีลาอนุกรากังยิการนัยอิติเรงแจกอย่างราติราตรีดังนี้ราติราติโยราติราติงราติโยราติราติยาราติหิราติเพราติยาราตินางรติยาราตยาราติหิราติเพราติยาราตินางรติยาราติยังราตยังราติสู ราติราติโยราติสัตติ เป็นติกรันเช่นนี้แจกเหมือนราติ อานิลิมอิติริติติจันไรอุคลิมอกาอุมีคืนกติ สาเอวคันติความตนกันติรากาจาวีีิวจาริสเกตไม้ตัติเส้นได้ นันติความเพลิดเพลินปญิสนทามยาติไม้ทาราติความยินดีลาติลาติวาติรัวสติสนติความต่ออีกา รันในยิทธิลิงแจกอย่างนารีนางดังนี้นารีนาริโยนารีนาริงนาริยังนาริโยนารีนาริยานาริหินาริพีนาริยานารินางนาริยานาริหินาริพีนาริยานารินาง นาริยานาริยังนาริโส นารินาริโย นารีสัพทิเป็นอิกรันเช่นนี้แจกเมื่อนารีกุมารีเด็กยิงคารานียิงแม่เรือนที่ยิงไายปัสวีแผ่นดินมาตุลานิปานาวิชานิพาสิมาลิมาเยวอุการันนาอิเตลิงแจกอย่างราชูเชือกดังนี้ ราชูราชโยราชูราชุงราชโยร ราชูราชุยาราชุอีราชุพีราชุยาราชุนางราชุยาราชุอีราชุพีราชุยาราชุนาง ราชยาราชยังราชสุราชราชโยราชอาสัพที่เป็นอุกรันเช่นนี้แจกเงินราชโอโรตายกาสุลมเทนุแม่โกนยาโกคาตมลาโวนามตาเวโจสายฟ้าอุการันนายิติลิงแจกอย่างวัตุยิ่งสาวดังนี้วัตุวัตุโยวัตุวัตุวัตุโยวัตุวัตุยาวัตุหิวัตุเพ วัตุยาวัตุนางวัตุยาวัตุเหวัตุเพวัตุยาวัตุนางวัตุยาวัตุยามวตสุ วาตุกตโยวาตุสัพที่เป็นดวรันเช่นนี้แจกเหมือนวาตุจะมูเทนาจมูไม่วาปูแผ่นดินเขียววิรูทาวันสารปูตุแก่สิ้นถูแม่น้ำสิ้นตัวแจกน้ำปุงสกลิงอาการันในน้ำปุงสกลิงแจกอย่างปูราตรากูลดังนี้ कोलां कोलाने कोलां कोलाने कोलेना कोलये कोलये कोलासा कोलाया कोलासां कोलानाम् कोलासामा กุลา กุเลยิกุเลปิกุลาสากุลานังกุลาสมิง กุลามิกุเลกุเลสุกุลา กุลานีสัพติเป็นนการันเช่นนี้แจกเมืองกุลาอังคาองอินานี อุตาราทองอุตาริฟิปังกัตมา กามาราดอกบัวคาราเรือนจักรจักรอจัตตาจัรลมจาลานามตาลาเพื่อนทนาสาปันนาใบไม้นังเตือปาละผลไม้ปาละกำลังพลพัตตาข้าวสวยมัจานาเมายันตายนรัตตาแวนแควนรัตนาแก้ววัฏภาสกต เวียนอิการันและนปงสกเลงแจกอย่างอาเกในตาดังนี้อาเกอากิเนอาเกอากิงอากิอาเกอากินาอากิอากิเปอากิตาอากิโนอากินางอากิสมมาอากิมาอากิอากิเปอากิสาอากิโนอากินางอากิสมิงอากิเมอากิโส อาเกอาเกนิอาเกสัพเทเป็นดิการันเช่นนี้แจกเหมืนอาเกอติเปลวไฟอติกระดูกท่าที่นมสัพปีในยใสอุการันในนภุงสกลิงแจกอย่างวัตถุพัสดุดังนี้วัตถุวัตถุนิวัตถุวัตถุวัตถุนิวัตถุวัตถุนาวัตถุนิวัตถุเกวัตถุสาวัตถุโนวัตถุนาวัตถุสมาวัตถุหาวัตถุมีวัตถุเก วัตุสาวัตุโนวัตุนังวัตุสมิงวัตุมีวัตุสุวัตุวัตุนิวัตุสัพเทเป็นดุรันเช่นนี้แจกเมือนวัตุอัมพูนาวัตุนามตาโยอายุจักขูนายตาจาตุยาสนุตานุมาตุนามพึงมาตุนวาตุกายสัจจุเพิน กติปยศัพท์นะครับหน้าสามสิบห้าอย่างนี้ก็สามารถรอเลย กติปายาสามสัตว์ที่จะแจกต่อไปนี้ คืออาตาพระมาราชาภะกวันตุอาราหันตาภะวันตาสัตวปิตัวมาตัวมานาคมาโกสับเหล่านี้เรียกว่า กติปายาสาแปลว่าสับจำนวนเล็กเล็กน้อยน้อยมีวิธีแจกจากพ่อตนต่างหากอาตาตน เป็นปุงเลงแจกอย่างนี้อาตาอาตานังอาตานาอาตนโนอาตานาอาตนโนอาตานิ อาตตาพระมาพรมเป็นปุงเลงแจกอย่างนี้พระมาโนพระมานังพระมาโนพระมุนาพระเมหีพระเมพีพระมุโนพระมาโนพระมุนา พระเมหิพระเมเพพระโมโนพระมานังพระมานิพระเม พระเมพระมาโนราชาพระราชาเป็นทเวเลงในปุงเลงแจกอย่างนี้ราชา ราชาโนราชานังราชาโนรัญญาราชุหิ ราชุพิรันโยราชิโนรันยังราชุนารันยาราชุยีราชุพิรันโยราชิโนรันยังราชุนางรันเยราชินิราชุสุราชา ราชาโนราชาศัพในอิทธิเดงเป็นราชินีแจกอย่างนารีอิการันในอิทธิเลงส ัตสมาตมีราชาสะเป็นที่สุดเหมือนมหาราชาแจกอย่างนี้ก็ได้มหาราชามหาราชโนมหาราชังมหาราเชมหาราเชนามหาราเชยีมหาราเชเพมหาราชสามหาราชยามหา मा เป็ดปุงเลงแจกอย่างนี้พระกวาพระกวันตาพระกวันตโตพระกวันตังพระกวันเตพระกวันโตพระกวันตาพระกวันเตหิพระกวันเตพีพระกวันโตพระกวันตังพระกวันตานังพระกวันตาพระกวันเตหิพระกวันเตพีพระกวันโตพระกวันตัพระกวันตานังพระกวันพระกวันเตพระกวันเตสุวะพระกวัน แจกเมื่อพสัพวันตุอายาสามันตุคนมีอายุคุณาวันตุคนมีคุณจักกุมันตุคนมีจักสุโชติมันตุคนมีความพงธนาวันตุคนมีสามทิฏฐิมันตุคนมีปัญญาปัญญาวันตุคนมีปัญญาปัญญาวันตุคนมีบุญปัญโทมันตุคนมีพวกพ้อง สติมันตุคนมีสติ อรหันตาพระอรหันเป็นทาวีลิงในปุงเริงแจกอย่างนี้อรหันอรหันอรหันตาอรหันโตอรหันตังอรหันเตอรหันโตอรหันตาอรหันเตอิอรหันเตปิอรหันโตอรหันตังอรหันตานังอรหันตาอรหันเตอิอรหันเตปิอรหันโตอรหันตังอรหันตังอรหั ติอรหันเตอรหันเตสุอรหะอรหรหันตาอรหันโตอรหันตาในอิทธิลิงเป็นอรหันติแจกอย่างนารีคำว่าอรหันใช่กับพระอรหันตัวไปคำว่าอรหันใช่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพระวันตาผู้เจริญเป็นทาวิลิงในกรุงเลง จามิภาวังภาวันตาภาวันโตภาวันตังภาวันเตภาวันโตภาวตาโพตาภาวันเตหิภาวันเตพิภาวโตโพโตภาวตังภาวันตานังภาวตา หิภาวันเตปิภาวะโตโพโตภาวะตังภวันตานังภวันเตภวันเตสุโพภวันตาภวันโตพนตาพนโตภวันตาในอิทธิลิกเป็นภวันติแจกอย่างนารีสัตุโพสอนเป็นปุงแจกอย่างนี้สัตตาสัตตาโรสัตตารังสัตตาโรสัตตารงสัตตุนาสัตตาเรหิสัต ทะเรปิสัตุสัตุโนสัทารานังสัทาราสัทาเรอิสัทาเรปิสัตุสัตุโนสัทารานังสัทาริสัทาเรตุ สัตตาสัตตโรสับเหล่านี้แจกเหมือนสัตตัวกัตุโพธามกัตตุโพคุรยาตุคูรู้กัตตุโูไอนาตุรานเนตุโพนำไปปัตตุโพเลี้ยงผัววัตตุผูกาวโสตุโพฟังอันตุโพกลาปิตุพ่อเป็นปุงเลงแจกอย่างนี้ปิตาปิตาโรปิตารัง ปิตาโรปิตาราปิเปปิ ตุวะปิตุโนปิตารานังปิตุนังปิตาริปิตาเรสุวะปิตุสุวะปิตาปิตาโรปะตุพีจชายน้องชายจะมาตุลูกเกยสองสับนี้แจกเหมือนปิตุมาตุมารดาเป็นอิสิริแจกอย่างนี้มาตามาตาโรมาตารังมาตาโรมาตารามาตุยามาตาราหิมาตาราพิมาตุหิ มาตุพิมาตุมาตุยามาตารานังมาตุนังมาตารามาตาราอิมาตาราพิมาตุหิมาตุพิมาตุมาตุยามาตารานังมาตุนังมาตาริมาตาราตุมาตุตุมาตามาตารวติตุติดาแจกเหมือนมาตัวมโนกานาสังสับสิบสองสามมีมานาสัพเป เป็นต้นที่จะว่าต่อไปนี้เรียกว่ามโนกานาเพราะเป็นหมู่แห่งมานาสามมีวิธีแจกเหมือนมานาสามแต่วิธีแจกนั้นก็ไม่ผิดกับอาการานในปุงลิงและนาปุงะกลิงที่กล่าวแล้วข้างต้นนาแปลกอยู่ห้าวิบัตคือ นากัตมาเป็นอาตาทั้งต้องเป็นโอสมิเป็นอีแล้วลงสาอาคมเป็นสา เป็นโตเป็นสีอาวัง เป็นโอได้บางเมื่อคำว่า อาตาเนปุรุเตมโนจโนจนย่อมตามถึงใจในความไม่หา ยโสลตานามาจยาจนได้ละซึ่งยอดไม่พึงมาเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งสาบเหล่านี้เข้าสมาแล้ว เอาสาระที่สุดของตนเป็นโอได้เหมือนคำว่ามโนคาโนมูแห่งมานาอายุมาอย่างของบุคคลทำด้วยเด็กเตโชธาตาคือไปสิโรโรโหอวายวะ ทีมงอมัวของเป็นต้นสัต เชื่อมาโนกานามานาใจอาญาเลงกุระโอเทตาใจสภาความร้อนสัมมามืดเตจาเดชพยานามนมยาสยศวาจาวาจาวายาวายสิราหัวมานาสัพที่เป็นปุงเลงแจกอย่างนี้มาโนมานามานางมาโนมา านาสามาเนหิมาเนปิมานาโตมานานัง มานาสามาเนหิมาเนปิมานาโตมานานังมานาสิมาเนสุมานามานามานาใจเป็นได้ทั้งปุง และนาปุงตกะเลงนอกนานเป็นปุงเลงอย่างเดียวมานาอายาอุราเจตามาแค่จะพอเอกาวาจานามานาสาที่เป็นนาปุงตกะเลงแจกอย่างนี้มานางมานานีมานางมาโนมานานีมานาสามาเนยิมาเนพีมานาโสมานานังมานาสามาเนยิมาเนพีมานาโส มนานังมนาสิมาเนสุมานังมานานิบางกล่าวสัพที่มีอาเป็นที่สวดจะเป็นมโนกานา หรือมีใจก็ตามอยู่ข้างหน้าเอานาวิปันเป็นโซได้บ้างอุทาหอนสุตาโซพยัญชนะโซอุปายโซสัพพโซธานาโซธรรมโซเอาธรรมะเป็นโซได้บ้างอุทาหอนอีกา ตโวอุระัวกรรมกรรมเป็นนาปุงสกเลงแจกยามีกรรมังกรรมานีกรรมังกรรมานีกรรมุนากรรมไมหีกรรมไมพีกรรมุโนกรรมานังกรรมุนากรรมไมหีกรรมไมพีกรรมุโนกรรมานังกรรมานีกรรมเมสุกรรมกรรมานีโคโกสามานไม่นิยมว่าผู้มี แจกยานิโกคาวกาวังกาวงกาวกาเวนาโกหิโกพิกาเวหิกาเวพิกาวาสากุณนังกาวานังกาวาสามากาวามากาวา โกยิโกภิกขเวหิกเวภิกขวัสสุณนังกวานังกวัสมิงกวามิกเวโพสุกเวสุกวะกววโพเมื่อเป็นปุงเลงแปลงเป็นโคนาแจกอย่างปุริสาเมื่อเป็นอิทธิเลงแปลงเป็นกาวีแจกอย่างนาเรศัทั้งหลายหกคือปุมหาจาย มาไม่นิยมว่าผู้เมีอาตาตาเยือจาวมาภาวาชื่อพระย็นยวาชายลุมตาตาเพื่อนสังขายาสัตว์ที่เป็นเครื่องกำหนดนับนางนามชื่อสังขายาสังขายาแบ่งเป็นสองคือปกติสังขายาอย่างหนึ่ง ปุราณสังขายาอย่างหนึ่งปกติสังขายานับโดยปกติเป็นต้นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าสาม รับนักนำนามให้รู้ว่ามีประมาณเท่าใดปุราณสังกายาสำหรับนักนำนามที่เต็มในที่นั้นนั้นคือนับเป็นชั้นชั้นเป็นต้นว่าที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าปกติสังขายานีในคำพิสัตตาท่านแบ่งเป็นสองพวกตั้งแต่เอกาซึ่งจะตัวจัดเป็นสัพพานามตั้งแต่ปัญจะไปเป็นคุณนาม ส่วนปุราณสัง กายาเป็นคุณนามแท้วิธีนาปกติสักยาอย่างนี้ เอกาหนึ่งทวีสองสี่สามจตุสีปัญจห้าจาหกสักเจนอัตาแปดนวเก้าทัสสิบเอกาทัสสิบเอตวาทัสปาราทัสสิบสองเตระทัสสิบสามจตุทัสจุดทัสสิบสี่ปัญจทัสปันนาราทัสสิห้าโตระทัสสิหก ปสาระสสิเจ็ดัทาระสสิแปดเอกูนาวิสติ อุนาวิสสิบเก้าวิสาวิสติยี่สิบเอกาวิสติยี่สิบเอ็าวาวิสติปาวิสติยี่สิบสองเนวิสติยี่สิบสามจตุวิสติยี่สิบสี่ปัญจวิสติยี่สิบห้าจาปิสติยี่สิบหกสัตตาวิสติยี่สิบเจ็ดอัตตาวิสติยี่สิบแป แดเอกูนาติงสาอุนาติงกายี่สิบเก้าติงกาติงสาติสามสิบเอกาติงสาสามสิบเอทาวาติงสาวาติงสาสามสิบสองเตติงสาสามสิบสางจตุติงสาสามสิบสี่ปัญจติงสาสามสิบห้าจติงสาสามสิบหกสาตาติงสาสามสิบเจ็ดอาตาติงสาสามสิบแปดเอกูนาจตาลิสาอุนาจตาลิสา สิบเก้าจตาริสาตาริสาสี่สิบเอกาจตาริสาสี่สิบเอ็ดเทเวจตาริสาสี่สิบสองเตจัตาริสาสี่สิบสามจตุจตาริสาสี่สิบสี่ปัญจจัตาริสาสี่สิบห้าจจตตาริสาสี่สิบหกสัตตาจตาริสาสี่สิบเจ็ดอัตตาจตาริสาสี่สิบแปดเอกุณปัญญาสาหุณปัญญาส สติสิบเก้าปัญญาตาปัญญาตาห้าสิบสัตทิหกสิบสัตติเจ็ดสิบอติติแปดสิบนาวุติเก้าสิบสตังร้อยสหัสังพันธาสสหัสังหมื่นสตาสหัสังลักขังแสนสตาสห สังวานโพติโกเดกสังขยา เป็นเดกวัจนาอย่างเดียว เอกสัพนาม เป็นทวีวัจนาตั้งแต่ทวีจนถึงอัตตรสาเป็นพหูวัจนาอย่างเดียว เป็นสงเลิงตั้งแต่เอกุนาวิสติจนถึงอัสานาวุติเป็นเดกวัจนาอิทธิลิงอย่างเดียว แม้เข้ากับสามที่เป็นพหูวัจนา าลิงอื่น ก็คงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปตาม ปกติสร้างกายาจะเป็นนามดังนี้ตั้งแต่เอกาหนึ่งถึงจะตุสีจะเป็นสัพพนามตั้งแต่ปัญจหาถึงอาถานาวุติเก้าสิบแปดเป็นคุณนามอย่างเดียวตั้งแต่เอกุนาตาตังเก้าสิบเก้าขึ้นไป เป็นนามนามส่วนปุราณสังขายาเป็นคุณนามแท้ปกติสร้างกายาจะเป็นลิงดังนี้ตั้งแต่เอกา นึ่ง่องอัทารสติแปดเป็นได้ทั้งสามลิง ตั้งแต่เอโกนาวิสติสิบเก้าถึงอัทนาวุติเก้าสิบแปดเป็นอิทธิลิงอย่างเดียว ตั้งแต่เอโกนาสตังเก้าสิบเก้าขึ้ไปเป็นนาพงสกลิงอย่างเดียวเจ้าพ่อโกติโกด เป็นอิทธิลิงอย่างเดียว วิธีแจกปกติสังขยาเอกาสามแจกอย่างนี้ปุงลิงเอ एको केना एका साय कामा एका मा एका सा एका सामी एकामि लिङ्गेका एकाङ्गिकाया एकया एकया एकया एकया ना ओङ्कालिङ्गाङ्गकाङ्गे केना एका सा एका सामा एका मा มิงเอกังมิเอกังสามิถ้าเป็นสังขยาจกอย่างนี้ถ้าเป็นสัพพนามจกได้ทั้งสองวาจนา เมื่อยาสามในสัพพนามที่จะกับอังนาแปลกจากยาสามบางเล็กน้อยคือในอิทธิลิงเอกาวาจนาจะสุทิจะตติ เอกิสาสัตรมีเอกิสัง ทวิสาบในสามเลงอุปาตองในสามเลง แจกยันนิตาเวทาเวทาวิหิตาวินังทาวิหิตาวินังทาวิสุอุปโภุปภุปหิอุปินังอุปหิอุปินังอุปตัติสามแจกยันนิปุงลิงตาโยตาโยติหิตินังตินันนังติ ตินตังตินานังติตุอิติเลงติโสติโสติหิติสนังติติสนังติตุนาภงสกะเลงตินิตินิติหิติน นังตินันังเตเยตินังตินันังเตตัวจตุสามแจกอย่างนี้ปุงลิงจัตารวรจัตุโรจัตารวรจัตุโรจัตุเยจัตุนังจัตุเยจัตุนังจัตุตัวอิทิลิงจัตตัวจัตตัวจัตุหิจัตตนังจัตุหิจัตตนังจัตุสวนาปุงสกัยจตาร รจัตาเรจตุเหจตุนังจตุเหจตุนังจตุตัว ปัญจาในสามเหลิงแจกอย่างนี้ปัญจาปัญจาปัญจาเหียปัญจนางปัญจาเหียปัญจนางปัญจโสุตั้งแต่จะหองถึงอัตารสสิแปดแจกอย่างนี้เอกูนาวิสาในสิลิงแจกอย่างนี้เอกูนาวิสังเอกูนาวิสังเอกูนาวิสายาเอกูนาวิสายาเอกูนาวิสายาเอกูนาวิสายาเอก ขุนาวิสยาตั้งแต่วิสายี่สิบซึ่งปัญญาสาห้าสิบแจกอย่างนี้ตั้งแต่เอกุณาวิสาติสิบเก้าซึ่งอาสาติงสาติสามสิบแปดและตั้งแต่เอกุณาสัสติหกสิบเก้าซึ่งอาสานาวติเก้าสิบแปดแจกตามแบบอิการันในอิทธิลิงราติตั้งแต่เอกุณาสัติห้าสิบเก้าซึ่งอาสาสัติหกสิบเก้าแจก ตามแบบอีการันในอิทิลิงนาเรโุรณสังขายานับในลิงทั้งสามอย่างนี้ปุงลิงนาปุงสกลิงคำแปลปัสมโมปัสมาปัสมังที่หนึ่งสุติโยสุติยาสุติยังที่สองตติโยตติยาตติยังที่สามจตุโทจตุเทจตุธาจตุทังที่สี ีปัญจโมปัญจมี ปัญจมาปัญจมังทีหาจัตัตจัตติจัตตาจัตทังทีหงสัตตโมสัตตมีสัตตมาสัตตมังทีเจนอัตโมอัตมีอัตมาอัตมังทีแปดนวโมนว นวมานวมังทีเก้าทัสโมทัสมีทัสมาทัสมังทีสิมเอกาทัสโมเอกาทัสีเอกาทัสิง เอกาทัสมัง ทิสิเปนทาวาทตโมทาวาทสีทาวาทตมังภารตโมภารสีภารตมังติโสเตระตโมเตระสีเตระตมังติสิบสามจตุตุทัสโมจตุทัสสีจตุทัสสิงจตุทัสมังติสิบสี่ปนารตโมปนารสีปนารสิง ปันนารสามังทิสิมาโสลสามโมโสลสีโสลสามังทิสิโพสัตตระสามโมสัตตระสีสัตตระสามังทิสิเจอัตตระสามโมอัตตระสีอัตตระสามังทิสิแปดเอกุนาวิสติโม เอกุนาวิสติมา เอกุนาวิสติมังทิสิเก้าวิสติโม วิสติมา วิสติมังทิ ียี่สิบโพราณสังกายานีเป็นคุณนามแต่ได้ทำตามเองและเป็นเอกวาจานาอย่างเดียว